Bible je pro naši víru svatým písmem. Proč? Co znamená slovo Boží w Písmě Svatém? Nasza veškerá víra se zaklada na tom, że Bóg promluvil ke światu, a oznamil mu, co ma z nim, jakoż to swym stworzeniem w umyslu. Bóg inspirował ludzkie autory posłatnych knih. K sepsani posłatnych knih si wszak Bóg wybrali lidi a położyli ich z jej schopnostmi a silami. Působil v nich a skrze ně, aby, jak, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze to, co on chtěl. Inspirowane knihy uczą prawdzie, protože tedy všechno, co tvrdí inspirowani autorzy, neboli swatopisci, se musi poważować za twierdzenie Ducha Swatego – i trzeba uznać, że knichy Pisma Swatego uczy spolechliwie, wiernie, a bez omylu prawdu, którą chciel mieć Bóg zaznamenaną w Pismie Swatem pro nasz spas. Spisz si, musimy przedstawić, że Bóg wedle osudy lidstwa takowym sposobem, aby ludzie mogli stale widz tuszyć prawdę o Niem, a o Jego umyslech ze światem. Placi to przede wszystkim o dziejinach jednoho určitého národa Izraele. V něm má svůj počátek víra v Boha, která je také naší vírou. V Ježíšově době to všechno už bylo znane. On sám se odvolává na písmo, na zákony a proroky, na zákon a proroky, neboť no obsahují Boží slovo a Boží vůli. Ale pak i z ním, z jeho životem, smrti a zmrtwychwstaniem z jeho slova o to Tomu potom bylo obdobnie, jako s udalostmi ve starom zákone, se slovy Mojžišovými a se slovy proroku. Lidé si początku o Ježíši vypravili při bohoslužbách a při zvěstování víry. Ježíšová slova se předávala zprvu ústně. Teprve později se zapisovaly nejprve jednotlivé Ježíšové wyroki, k nim postupnie przybywali dalsi. Objaśniowała się Ježíšova osobność, a jej wyznam pro ty, kto uwierzyli. Udalości, słowo a wykład zrostły przyczynieniem nadanych spisowatelu a teologu k ucelene teksty Ewangelia. Oba zakony do chromady tworzy Pismo Swate. Stary zakon jako knichy zaslibeni, a nowy Zakon jako kniha napelnieni tworzy jedyne pismo, a jako jakousi zakladacji, listinu víry a církve. Nicméně chrześcijańska víra není naboženství knihy. Chrześcijaństwo je naboženstvím Božího słowa które nie není słowem psanym a niemem, lecz słowem wcielenym, a żywym aby słowa nie zostawała mrtwą literą, je nezbytná, aby Chrystus, wieczne Słowo żywego Boga, nam skrze Ducha Świętego otewrzał myśl, abychom rozumieli Pismo. Bratrze, sestry, Ewangelium nie było napisane pro to, aby się jen przypominało, ale aby se żyło. Církev nalechavě a důrazně vybízí všechny věřící, aby czastym czytaniem Pisma Swatego zyskali nesmiernie cenne poznanie Jezusa Krista. Brzdyć ne Pismo znamena ne znat Krista, jak o tom rzekł Swaty Jeronim. A Jan Paweł II uczył, modlitba wychazejcy ze czytani Bible je nauczną stezką chrześcijańskie spirytualite. Amen.